Mislim čak i še i pezeć da petak, ali nisam siguran da je od mene ovako, a vjerujem da će i on početi, ovaj, jer smo nešto načelo o tome razgovarali. Tako da budete informisani, braćo, nemojte propuštati predavanje. Nemojte se igrati. Nemojte se poigravati sa sobom. Jer čovjek kada ostavi učenje, on je tada šeitanski plijen. I da sebe niko ne zavara da je naučio toliko da ga niko ne može pozvati i odvesti ga s pravog puta. Koliko je ljudi učilo desetinama godina i pod kraj svoga života zavuta. Bio na kitabu i na sunnetu i čovjek alim i nakon toga zavuta. Pa tako čovjek nikada ne bude siguran u sebe. Ja sam nešto naučio, ja mogu. Ne, uči dok imaš priliku. Možda jednoga dana nećeš smjeti ni pomisliti da ovako sjedneš. Ni pomisliti, a kamo da sjedneš? Pa iskoristi priliku kada je već imaš. Poglavlje odjeće i ukrasa. Prvo ćemo se doticati ovoga pitanja ka, koje, e, jel, kada su kada, kada su u pitanju muškarci. Znači ono što se tiče muškarca u ovome pogledu. Prvo, obaveza pokrivanja avreta. Obaveza pokrivanja avreta. Avret je svaki dio tijela koji ne smije, znači, gledati osoba koja je zabranjeno da gleda. Znači, to, to se razlikuje. To se razlikuje, znači, tako da mora se, znači, vezati za osobe. Jer žena od svog supruga može gledati ono što ne može gledati njegova majka, njegov otac, njegovo dijete i drugi. Pa mora znači biti zabranjeno toj osobi šta da gleda u taj dio tijela. I to se zove avretom. I uzvišen je Allah te barak naredio da ljudi paze na svoja stidna mjesta. Paze na svoja stidna mjesta ja beni Ademe, hudu zinete humajde kum mesčid. Naredio je da se sinovi Ademe lijepo oblače kada polaze u džamije, da pokrivi znači svoje stidna mjesta. I ono što se tretira ovdje pod lijepim odjevanjem jeste u najmoj ruku da se pokrije stidno mjesto. U protivnom to nije pokrivanje. I u vrijeme džahirijeta Arapi su tavafili oko Kabe goli, nagi, bez odjeće. Pa je poslanik Salao Seleme, kada je objavljen ovaj ajet, koga smo jeli spomenuli, Sura Ara, kaže, naredio je svome poezinu glasniku da, znači, obznani, ella je tufe bil bejti urijanu, da ne smije više tavakti oko Kabe čovjek koji je bez odjeće. Nag, da više ne smije tavakti oko Kabe. I ovo se odnosi kako za kjabu, tako i za sve džamije. Ne sve, znači, niko dolazi u džamiju otkrivenog stidnog mjesta. I nije to pouka, znači, samo budući da je objavljeno jel, za, vezano za kjabu, pouka je u općenitosti izraza, a nije u njegovom povodu zbog onoga zbog čega je samo rečen. Da tako? Jer poslanik sa osvijem može kazati određenu stvar određenoj osobi i da se odnosi šta? Kada kaže Ja gulam kul bije minike u kul mima jeli. O mladi dječače, jedi ispred sebe jedi s desnom rukom. Znači to da samo taj dječak treba jedi s desnom rukom nešto ono ispred sebe, a drugi da mogu uzimati odakle žele isposude. Pa nije znači pouka o tome kome je rečeno, nego šta? Šta je rečeno? Je tako? Tako ovdje rečeno je da ne ta, da je oko, znači a, to je ila Allahova kuća, pa je zabranjeno, znači čovjek dolazi da, da tavafi na oko kjabe. I pogledajte koliko čovjek može izmijeniti svoju fitru, dolazi Allah se približava u takvom jednom halu. Bez odjeće tavaf i okljavi, približava se stvoritelj Tebarake u Teala. Uzvišen je Allah Tebarak Teala za, zabranio otkrivanje stidnih mjesta ili je a, kaže u ajetu Ja bene Ademe, la jeftinenekum šeitan kema ahređe ebevojkum jel dženneti jenzio anhuma li basehuma li jurijahuma seo atihima innehu jerakum huam o kabiluhum in hajfu la taravneu kaže ovo sinu Ademe nemojte da vas šeitan zavede da vas na fitnu stavi na iskušenje kao što je stavio koga? vaše roditelje, jel? skidajući im njihova stidna mjesta da bi im, znači njihove ovaj, da bi im ukazao ono što je zabranjeno da se vidi pa je to nazvano fitnetom znači fitnet je da se otkrivi fitnet je da se otkrivi no međutim braćo vjerujte znači ovi pagani što su hodali kuk jabe goli oni kada bi ljeti prošetali baš čaršio Oni im kazali, euzu billahi mine šeitan je rođi. Ebu Džehl bi odma pao na seždu pred kipa i tražio da ga, da ga usmrti. Jel u redu? Kada bi vidio, znači, šta se dešava, kada mu rekao, ovo je grad kome su prije 15 godina ljudi klani, znači, kao ovce, kao janjade. I ubijani, i proganjani. I ovo su ti muslimani koji su sada koji se bucaju, ne smiješ mu ni podrazno spomenuti da, da je nešto ostavio od islama, kao li da nije musliman. Allah zna šta bi ti ljudi kazali šta bi uradili. Oni su tavafili oko Kjabe, goli približavajući se Allahu, ne zato što su htjeli šta? Te sad, jel u redu? Nisu oni tavafili goli da bi jedni druge gledali u stih na mjesta, da bi pokazivali to, ne. Nego su tavafili smatrajući da se tako najbolje mogu šta približiti. Imali krivo ubjeđenje. I žene koje su tavafile, u vreme pa kada je naređeno hijab da se spusta, žena su imala ovdje ovaj gornji dio prsa otkriven. Ovaj ovdje dio. A to kada se vidi danas kod mnogih bošnjakinja, kažeš, ova je pokrivena. Ovo je ništa ne smeta. Kad je porediš sa drugim ženom. Tako. Pa je pagansko vrijeme bilo vrijeme morala u mnogim pogledima ako ga poredimo sa onome sa onim vremenom u kom mi živimo pa kaže ovdje te barak je o teala la jeftinennekom u šeitan kema ahrađa ebevojku me al dženneti on je izveo znači vaše ljude vaše rod, ove očeve odnosno vi ste oca i majku jeli iz dženneta Adema i Havu zato što su znači počinili grijeh pa su im se ukazala njihova stidna mjesta I šta im je prvi znak bio grijeha šta da se ukazala? Stidna mjesta. Pa to ne može biti pogrdnije, ne može biti gore. I zato je uzvišen Allah te barek tala naredio, znači, pokrivanje stidnih mjesta, pa je rekao Ja beni Ademe, kada ne zelna alaikum libase i uvari se u atikum moriša, o libasu takva velike haj. Kaže, ovo sinovi Adovi, mi su vam spustili odjeću koja će pokrivati vaša sidna mjesta i raskošnu odjeću, a odjeća bogobojaznosti, to je najbolje. I došlo u hadisu Behza ibn Hakima od njegovog oca, od njegovog djeda. Kada kažemo Behz ibn Hakim od oca, od djeda, taj lanac prenosilaca je dobar. Znači, dok se pojavi u tom kontekstu je dobar, ako su ostali prenosioci, je pouzdan. Pa prenosi Beh, Behz ibn Hakim od svoga oca Hakima, od djeda od Moavije ibn Hajde, radijallahu ta'la anhum, da je poslanik, sallallahu alaihi wasallam, rekao, ihfav auratek illa min zauđetik euma meleket jeminu. Čuvaj svoje stidno mjesto, osim od svoje žene i onoga što posjeduješ. Misli se ovdje na robinu, tako. Znači, jer pred ženom nema stidnog mjesta i pred propkinjom, jer ona je u propisu te strane žene, jel? Kada je u pitanju stidno mjesto. U protivnom se stidno mjesto znači treba čuvati. U protivnom se stidno mjesto treba čuvati. Pa je rekao, kaže Allahu poslaniće, rekao je, Moavijem na Hajde, kaže Allahu poslaniće, ponekad bude čovjek sa čovjekom, Pa je rekao, kaže, ako budeš mogao da tvoje stidno mjesto ne vidi niko, postupi tako. A kaže, Allah poslanič čovjek biva sam. <clears throat> Biva sam, šta će sad? Kaže, fa Allahu ehaku en yustahja minu. Kaže, Allah je preči da se njega stidiš. Allah je preči da se njega stidiš. Pa čovjek, znači, ako može, i u osami, osami znači da neki način to uradi, da se što manje pokazuje stidno mjesto, to je preče i bolje ali nije haram. To bi imam Ebu Dawud i Tirmizi sa dobrim lancem prenosilaca. I prenosi se Ebu Sredina Hudrija radi Allah ta'ala anhu da je rekao, kaže poslanik sallallahu alaihi sallame, neka čovjek ne gleda u stidno mjesto čovjeka i žena u stidno mjesto žene. Ola jufti rađulu ila rađuli fi theubin wahid. I kaže neka se čovjek i čovjek, dvojica, znači neka se ne pokrivaju jednim pokrivačem, a oni goli. Isto tako za ženu. Isti propis je došao za ženu. Pa je ovdje, znači, zabranjeno čovjeku da gleda u avret čovjeka. I u avret žene. S tim što je pogledano u avret žene, opasni. Opasni nego pogleda avret muškarca, jel tako? Međutim, u principu jedno i drugo zabranjeno. A haram imaju svoje deređe, jel tako? Nisu ne nisi na istom stepenu. Pa je po konsensusu Leme zabranjeno čovjeku da gleda u avret žene i u avret čovjeka. I isto tako žene. Znači, nema tu razilaženje među islamskim učenjacima, kako spomni imam Endeon. A uz ovo samo spomenuti općenito mnoge hadise koji brane i naređuju obaranje pogleda. Jer pogled je da se ne vidi šta. A vret, jel tako? Prolaziš pored kuće nečije i zašto ne smiješ nagnuti se na prozor da pogledaš? Zato što ćeš vidjeti šta? Avret kuće. Kuća ima svoj avret. A u tom avretu može biti još veći avret, a to je šta? Ono što ne smiješ vidjeti u toj kući, jel tako? Pa je zbog toga jer kako je poslanik sa svem dozvola, dozvola za ulazak nije ni zbog čega drugog nego zbog pogleda. Protivno bi mogli jer ulaz u kuće. Ne znam, kod nas na mnogim, mnogim mjestima ima običaj da ljudi ulaze bez dozvole, zaista. Si to čuli nikada? A sjediš samo kuć i ovaj, komšija, pa jeste, uglavnom se tiče komšija, i samo sjediš i ona vrata, ja pokuca, ne pokuca, već je ušao. No to je, ne trebaš ni kucati. Moj se zahmeti ni sada pred vratima, tako. Ti se već ušao u kuću. To je, znači, znači, nema gore običaja od tog običaja. Nego treba tražiti, znači, izun, treba tražiti dozvolu. I govorit ćemo izun. Znači, Doćemo mi do toga, do izuna. Znači, i o tome ćemo govoriti, inša kada bude prijemno. Šta je to avret čovjeka? Avret čovjeka. Nema razilaženja među islamskim učinjacima da je obaveza pokriti avret. Znači da se avret mora pokriti od ljudi. No međutim, razilaze se kada je u pitanju definicija toga avret. Šta je avret? Imamo znači različiti mišljenje. Prvo mišljenje je spomenut ćemo ta sva mišljenja u dva ćemo ih, znači, onako objediniti jer su oni o, najjači prvo je avret je čovjeka od pupka do koljena znači od pupka do koljena s tim da je među samom tom ulemom to je stav džumhura ulema većine učenjaka s tim da među njima samima postoji razilaženje ulaze li pupak i koljeno šta u to Pa kod neki ulazi, kod neki on ulazi, kod neki ulazi pupak, ne ulazi konjeru, neko ulazi konjeru, neko ulazi, znači razlika. Pa međutim, stand, ovaj, načelo je šta? Od pupka do koljena. Od pupka do koljena. I ovo dokazuju hadisom u kome kaže poslanik sa osrme El fehidu aura stegno je abret. Ovaj hadis bilježi imam tirmizi i hakim i bejhem i tahavi, bilježi ga drugi sa brojnim lancima prenosilaca i svi su slabi. No, međutim, ovaj e, mnoštvo ovih predaja ukazuje da ova, ovaj hadis ima osnove svoje. Imam Buharija ga je spomenuo svoj hadis sa hiliju bez lanca prenosilaca. Bez lanca prenosilaca. To smo govorili, smo to objašnjavali jedan put. Šta znači kad spomene bez lanca? Da je to muallak. I da se to ne tretira da je u Buharinom sahihu. Pa da neko ne kaže sada, a, sinoj smo čuli na predavanju da ima kod Buharije daif. Nema kod Buharije daif. Kod Buharije nema daif hadisa. Kao što danas neki rodio čovjek, kaže, radio tamo, kopao nešto po Buhari i čitao, znate, i kaže, našao je tamo stotine hadisa koji su lažni. I onda kaže ovako, ja, kaže, kao čovjek a čija specializacija nije hadis, našao sam stotinu lažnih hadisa. Što mislite onda kada dođe neko koji je specializan u hadisu? Znači, on kao džahil, je našao stoti. Što mislim da kada dođe alim? Pa zato jeste belaj. Zato što stika u džahil, uzeo imama Buhariju i zaronio si u more koje nema ni dna, ni obala. E to je za tebe Buharija. I naravno što ćeš drugo nego šta? Tako, bit ćeš rana ribama. Tako je on uradio. To nije bilo tvoje. To je isto, braćo, takav čovjek koji uđe, isti kao čovjek koji je 15 godina čoban na ledini, i ti ga dovedeš gore na košavu, kliniku i otvoriš čovjeka i kažeš mu, daš mu srce, kažeš transplantacija. Bujno. I on to uradi i onda daje svoje mišljenje. E, to je tako. Ako nije i teže od toga. Jer promijeniti srce se može naučiti, braćo, za, za pet godina. Dođi pored doktora i stoji, gleda, pored, pored liječnika kako to rade, naučit ćeš, kaže ti kako ćeš, šta ćeš, kako se, ha. I naučit ćeš nešto. A Boga za pet godina kod Buharije ne možeš ni popucati na vrata Buharije. Nećeš ti Buharija vrata nikako otvoriti za pet godina. Znači što si ti došao? I ti prvo sjedi, sad kad budeš sjed i brada sjeda i kosa sjeda od učenja i no, budeš imao deopciju 12-ku, e onda mi dođi pa ću ja ti razgovarati. Jel u redu? Nego čovjek dođe malo, nauči nešto, ko pile, čopne sa par zrnadi dođe i kaže ima u Buhari stotinu da i hadisa. Znači u Buhari nema čega taj hadis. Ali ima nešto što Buharija spominje kao muallak. To su spomenje predaju bez lanca. Samo kaže Abdullah da je rekao poslanik sa osam. Kao hadis kada bi neko postio prekino dan post ramazanskog namjerno, pa cijeli život postije ne može to nadoknaditi. To je hadis spominje Buharija bez lanca prenosilaca. Ali on se ne broji šta da je u sad ne možeš reći bilježi Buharija, nego kažeš navodi Buharija. A ne bilježi, jer kad bilježi onda je lanac prenosilaca. Pa kaže su arapskom euredehu, zekerahu, allakahu, a ne može reći ahređahu. To su sve šarijetski termini, znači kada se kaže, a međutim to razumije, onaj ko razumije, ako ne razumije, onda bolje mu je da sluša nego da on kopka po Buhari, da traži Buhari i Mahane i da traži Daif Hadise po Buhari. Pa ovdje kaže El Fakhidu Aura. Jel, šta? Stegno je avret. I ovaj hadis ima više lanaca prenoslaca, ispravno je da je dobar. Pa opet ne možemo prigovoriti šta imam Buhari, tako? Jer je hadis u stvari dobar. A ne ispunjava Buharine šartove i Buharija ga nije htio spomenuti šta? Sa lancem prenoslaca. to Buhari bilo ne, nepoznato. Tirmiza ga je spomenuo, a Tirmiza je učenik Buhari. I ne bi Tirmizije bilo da nije bilo Buharije. Ne bi muslima bilo da nije bilo Buharije. Jel u redu? Pa to njemu nije bilo skriveno, nego neći, nije ga spomenuo imam Buharije. Zašto? Zato što Buharije ima posebne šartove u svome sahiju i strožije od bilo koga od drugih učenjaka, od islamskih učenjaka. Ima, znači, jako stroge šartove. Pa hadis nije ispunjavao njegove šartove, pa ga šta? Pa ga spomenuo bez lanca. Dobro, znači li to da taj hadis nije kod Buharije sahiju? Nije ispunjavao Buharine šartove. Znači li da je hadis kod Buharije daiv? Znači Ne znači. Zato vraću što je Buharija mnogi hadise, kako spominje njegov učenik Tirmizi u Sunenu, ocjenio, kaže imam Tirmizi, se el tu Muhammeden, pitao sam Muhammeda, misli na Muhammeda ibn Ismaila, Ebu Abdullah el Džofija, Buharija, tako, pitao sam ovome hadisu, kaže Hasan, kaže Sahih, kaže, ha, pa je ocjenjivo hadise koji ne, pri, nisu na, na njegovim kriterijima, ali je za svoj Sahih stavio šta? Jer Buharija, vraću, rekao je, rekao, napisao sam ovaj Sahih da bude hudžet, da bude dokaz meni pred Allahom. Kad sretnem Allaha, reći gospodar moj, ovo je moj islam. Da ovo bude hudžet i dokaz. I zaista ga je napisao i da niko nakon toga više nije mogao kopirati Buhariju i podrastu. Ni njegov učenik muslim, koji je bio najbliži njem, nije mogao, A da ne govorim nakon toga ko došao Ibn, Ibn Huzeime, Ibn, Ibn Hakim i u Mustahređima koji su rade, Ibn Aym i kao što je radio ovaj, uh, ovaj Hakim u svojemu Stedreku, Ibn Hibban i drugi, nisu znači mogli ni dijal Maktisi koji ima na hadisu Muhtara, htjeli su da prave nešto kao Buharija da bude sve sahino, međutim nisu pogledali u tome. Jeste, većina je sahino, međutim veliki broj toga ima koji nije tako. Dok imam Buharija je znači savršeno znači I braćo moja, vjerujte da iz Buharije, da Buharija nije proučen. Ibn Recep je dao komentar na Buhariju. Zove se Fethul Bari. Isti komentar ima Ibn Hajar Raskalani, Fethul Bari. Ibn Recep je ima u deset tomova je danas štampano. U deset tomova je štampano. Samo još ni iz namaza nije izišao. Deset, da je završio svoj komentar Ibn Recep. Taj komentar da je završio Buharije. To bi bila knjiga islama. I Allaha mi ne bi zemaljska kugla, ni sve što je na njoj, i ni kosmos ne bi bio vrijedan koliko ta knjiga. Kakav je komentar dao Ibnu Ređebu? I kakvo je njegovo poznavanje hadijske nauke i rivajeta i predaja? To je da ti pamet zablokira. Ali Allah je dao da to ne završi. Pa imam Buharija ne izuč do danas ljudi se vraćaju na Buhariju i pišu disertacije o Buhariji i govore o Buhariji i ra... znači nikad kraja ne, mora. Pa zato vraćaju kada čovjek hoće da priđe islamskoj ulemi i njihovim stavovima mora prije toga poznavati. U protivnom može postaviti pogrešna pravila i šta? I napraviti ne da će, da laje. Dobro. Šta kaže poslanica? El fahidu aura stegnuo je abret. Ovo su riječi poslanika sa osvijemu kojima govori jasno da je stegno, znači zabranjeni dio tijela da se gleda, osim onome kome je to ili šerijetski dozvoljeno, odnosno ko? Suprug ili žena ili ropkinja i njen vlasnik, je li tako? Ropkinja i njen vlasnik, jesno. Dakle, ovi lanci pojačavaju jedne druge, budući da u nekima ima nepoznati ravija, znači nije njihova, nepozna, nije njihova slabost velika. Neko je tako, znači, blaga da se mogu pojačati jedni sa drugima. I zato je Šeha Albani ocenio ovaj hadis vjerodostojno. Znači, na osnovu mnoštva puteva. Na osnovu mnoštva puteva. I dokazuju to drugim hadisom od Ali radi Allah te Alanhu da je poslanik sa osvrame rekao la tebruz la tebruz fahidak wala tanzir la fahidi hajin wala mejit nemoj kaže pokazivati svoje stidno mjesto nikome i nemoj gledati u ne se smislio na šta stegno nemoj pokazivati svoje stegno i nemoj gledati u stegno ni živog ni mrtvog zato mrtvi kada se kupa pokrijemo ga šta od pupka do koljena muškarac kada se kupa, pokrije su pupka do koja i taj dio se pere, znači ispod. Dignemo, znači, taj, za, stavimo, znači, peške u ruke i zavučemo ispod i onda ga, znači, očistimo taj dio i očistimo, znači, njegove ovaj, stidna mjesta, jeli, tako da što nećemo, znači, a uzmemo to i čistimo, znači, stidna mjesta, kad izvedimo, ako je gaza još uvijek svećka, stavljeć, kakva je boja, baca se od nas druga, dok ne izidje šta? Čista, jel u redu? Ima i drugi način koji se praktikuje, znači, ovaj, ovaj bolnicama, on je jednostavni. Nogama ga šuta i pršće. Brat mi je pričao koji je gledao, znači, nogama. Da se kaže, molim vas, to vi riješite da mi to... I onda dođe čovjek ovaj džela sa čizmama i nogama praviću mejta i s ovim pritiskom ga kupi. A najpreće je da mejta kupa neko od njegove rodbine. A ne da se prepusti ljudima koji možda ni namaza nemaju ili ljudima koji su možda fasti, pađiri, tako dalje nego to treba da čini neko ko je najbliži plod. Pa je zabranjeno gledati, znači, u, ovdje je došlo od Isu, ali je kaže, la te brus pahidek, nemoj, znači, pokazivati svoje stegno. Nemoj pokazivati svoje stegno. Osim futbaleri. Futbaleri su izuzeti iz tog propisa, naravno, ljudi su. Ne možemo sad, ne možete ja i sad doći futbaleru kazati, nemoj pokazati jedno mjesto, tako? čovjek je futbaler. Evo ne? Pa znate li da je fetva, da ima fetva da futbaleri ne moraju postiti Ramazan? Znači, futbaler ako ima utakmicu, ne mora šta postiti. I dođe muftija, a, muftija, i kaže fetvu, evo, kaže, ako oni predstavljaju Egipat i odu da igraju Njemačku, oni nisu to obični ljudi. Znači, oni idu šta? Oni predstavljaju Egipat. To nije mala stvar, znači. To nije mala, nije mala stvar pre, prestati ga, tako? Pa se onda, znači, tako se i poigrava se sa dinom, kao da je din ostane, subhanallah, ljudima, da oni odlučuju ko može. Futbaler koji se bavi futbalom, iako na sami futbal ima upitnik koliko je ova munara. Znači, sami futbal kao futbal. Dovoljno ti dođeš na futbal i da ljudi tu zbog tebe, gledajući tebe kako ti gledaš, kako ćeš uterati loptu u mrežu, I blago se onome čija pamet u kopačkama i u mreži u lopte. Blago se njemu. On je sebi dženazu već ovdje klanjao. Ako je to njegov, njegovo svatanje života, lopta i trčanje za loptom i kako će ući u mrežu, to mu je dovolj. Ne treba mu više ništa. On je iskušan, da može više. No međutim, dođeš na utakmicu i ljudi, ko na utakmici sjede, ljudi neće klanjati takšan zbog tebe. Kaže, ne bi ga klanjati kod kuće. Ne znam ja da li bi ili ne bi. Ali ja sa njim kod kuće nemam šta. Ništa, tako. Međutim, kad on dođe mene gleda cirkusnu predstavu moju, kako ja igram, jel tako tu, onda sam ja razlogom šta što on nije klanjao, tako. Prvo ja kako ću ga klanjati, to je pitanje koji bi trebao da klanjam, to je pitanje veliko. Na onoj velikoj pauzi kad tamo dođeš ovaj, trčao za loptom, a da ne govorim nakon toga kocka, znači što ima ovaj vrijeđanje psovke na tim utakmicama, izgovor ružne riječi, e, ovaj, ono, bratimljenje u njih, gledalaca, kako su oni bratimljeni sa palicama i, i ovaj, bacaju one, one suzavce i reakcije policije, je tako? Podržavanje fiska i puđura, divljenje ljudima i urlikanje ljudima koji su kod Allaha možda najgori stvarni. Kaže, možda. Ako bi rekao, za neke jesu sigurno, možda ne pogriješio, tako. No, međutim, nećemo biti pesim, vidimo optimista. Je tako? Znači, tu je tovar belaja. Je tako? No, međutim, jeli, utakli se, je tako, nije mala, šta? Nije futbol mala stvar. Treba naći, ima opravdanje. Ko bi išao na utakmicu futbolsku? I ne postio taj dan. On je griješan, počinio je haram i mora taj dan da postiti. I učiniti te obu. Ne mora postiti dva, dva mjeseca uzastupno. Jel u redu? kao što neka naša braća ovaj, petve izdaju, pričaju, naravno, onome o čemu ništa ne znaju. Ko kaže prekine, naravno, taj dan ako ne postiš, kazala islamska zajednica, barem ovi nije, barem jeste, barem nije, barem ha, pa neko ne posti, pa kaže ti moraš za taj dan, taj dan na posti, dva mjeseca uzastopno, ha, pa čovjek se okupa u zdoju u, minu, u sekundama, pa traži na telefon sa umukama, ko će mu imali, je to u istinu tako, Čovjek kada bi 15. dana Ramazana rekao u podne bismillah neću postiti i popio bez razloga ne mora na post dva mjeseca. Gdje je dokaz da mora na post dva mjeseca? Dva mjeseca mora na post neko prekne post sa spolnim odnosom sa ženom, zato ima argumente. Za drugo ne. Treba učiniti te obu i treba na post taj dan. Ali se bojim da ga nikad ne može više na post. Jer njegov dan je bio 15. Ramazana, a nije bio 22. šavala. U redu. Znači, taj si dan trebao postiti. Međutim, dužan je da te obu učini da ga napusti. A da ne govorimo kada dođe do razilaženja, kada ha, jedna zemlja kaže jeste barem, drugi kažu nije barem, pa neko odluči da barem je svojim narodom i tako dalje. I zato, braću, kad bi predstavili da priči oni koji ne znaju, prašina bi se slegla. Samo da prestane pričati ljudi koji ne znaju, prašina bi slegla i umirla se. No, međutim, uvijek se nađe neko ko priča, a nije stručan da priča i da govori. Pa čovjek kada nešto ne zna, kaže, ne znam, pitaću. Kogod da si, Pa ulema najveća, na pitanje kaže, ne znam, provjerit ću, vidjet ću. Pa onda šta smeta da mi kažemo isto tako? Ne znam, da tako, pitat ću, provjerit ću. Šta nas odredu u Ramazanu? Vratimo se, futbala se vrati u Ramazan. Znači, ovaj, stjegno je problem, je tako? Znači, futbaleri, problem je šta? Morate, znači, imati, morate imati gaće, znači, koje su šta? Ispod, znači, ali ne može trčati tamo. Ne može tada trčati kako treba. U svakom slučaju, znači, stegno je abret. Stegno je stidno mjesto. Znači, stegno treba pokriti bez imalo sumnje. Jel, kod ove, kod džumura u Leme, vidjet ćemo, imaju drugi argumente, vidjet ćemo drugi kazati, kako mi govorimo iz Hade, on će spomenuti argumente, pa ćemo vidjeti, znači, šta je jače i prioritetnije mišljenje, znači, može li ipak postoje nekakva olakšta da stegno šta otkrije. Ima hadis Šta smo rekli za ovaj, za ovaj hadis? Nemoj gledati ni, ni u, ne pokazuje svoje stegno nikome i nemoj gledati stegno živog i mrtvog hadisu, da li je on je daif džiddan. Hadis nije vjerodostan. Hadis nije šta? Nije sahib. Yes. Imamo isto tako hadis od Amra ibn Šajba od oca, od djeda, da je poslanik sa Losaleme rekao fejne ma tahte surrati ila rukbe ila rukbe ti ja vrtom ono što je ispod pupka do koljena je avret. Bilži imam Ahmedi da rekutni šeh Albani ga ocenio dobrim na osnovu drugih predaja. Na osnovu drugih predaja. Prenosi se da je misur Mahrame, kaže, nosio sam jedan veliki kamen je bio težak, pa ga nisam mogao spustiti, pa je spao izar sa me, donji dio, odeći. Kada je pak sam došao i spustio, go rekao poslanik sa osvijem, kada vidi, vrati se i uzmi svoj izar i pokri, pokri stido mjesto i nemoj, kaže, hodati bez izara. To je prvo mišljenje. Ovaj hadis je vjerodostojno, to nije jasan ovdje. Možda je bilo otkrivo nešto više šta od samog jeli, samog stila. Imamo drugo mišljenje da je avret, da je to samo prednji i stražni dio tijela čovjeka. Znači, dva otvora koje mi pri čovjek. Znači, to je onaj, onaj naj, najgori ili najteži avret koji je kod čovjeka, kod žene. To je mišljenje mama Ahmeda po jednoj brzi imam Ahmeda po jednoj verziji, to je mišljenje nekih malikijskih učenjaka od Boga Ibn Hazme Zahiri. I to dokazuju hadisom Enesa, u kome kaže hadis, jel bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sa osvijem na Hajberu, da je krenuo sa Ebom, a on je jahao iz Ebu Talhe. Pa kaže, pa je poslanik sa osvijem išao žurno, jer jahao, i kaže da se otkrilo njegovo, njegovo stegno, i kaže, ja sam gledao njegovo stegno. Kaže Ibn Hazm u svom delu Muhamma, ovaj hadis je dokaz da stegno nije šta. Avret. Znači da stegno nije avret. Jer da je avret, ne bi uzvišen je Allah dozvolio se to otkrije poslanik sosa. Jer ga učinio, znači, od onih koji neće učiniti nikakav prestup, a našto nakon poslanstva, pa kaže, to ne bi dozvolio se otkrije. No, pa međutim, u jednim predaju se navodi, kaže, a, kaže su rivajetu, fen hasara ili fen hasaret rukbeto. Pa se otkrilo njegovo koljeno. Znači, nije ga poslanik zaotkrio, nego šta? Tako je tako u, znači, onome, jahanju se je otkrilo. Pa ne može biti dokaz, jer ovo je, znači, posebna ili situacija. Da tako? Posebna je situacija. Na primjer, u ratu ljudi ratuju nešto se otkrio stidno u mjesta. Možemo li kazati to je dokaz da se može otkrivati? To je poseban hali, posebno stanje. Tako da je to razlog. Imamo hadis Aisha radijallahu ta'ala anha, kaže se sjedio je poslanik sa osaneme, a njegovo stegno je bilo otkriveno. Pa je ušao Ebu Bekr, pa ga nije pokrivao. Pa ušao Omer, pa ga nije pokrivao. Pa ušao Osman, pa ga je pokrio. Pa kad je upitan, kaže, Ela estahi min rađulin, estahi min un melaike. Kaže, zar se ne, da, se, zar da se ne postidim čovjeka koga se stide meleki. Pa je pokrio svoje stidne mjesto. Omar radijalahu ta'ala je bio najstidljiviji čovjek ovoga Omar. Nakon poslanika, znači, nije bilo stidljivijeg čovjeka, proste, Osman je Omar, Osman. I ovaj Osman radijallahu ta'ala anhu pa to kaže ono, kaže u jednoj predaj za sebe kako spominje Brusadu Tamakatul Kubra, kaže ja sam deset stvari ostavio, kaže, iz mene je Allah na sudnjem danu. Jedno do ti kaže, nisam nemoral počinio ni u džahilijetu, ni prije džahilijetu. Kaže, nisam ukrao ni džahilijetu, ni nisam slagao ni u džahilijetu, ni prije džahilijetu. Imam neke stvari koje čuvam i želim sa njima da sretnem šta? Gospodara i barake. Pa je Osman radijalahu bio znači najstidljiviji jeli, čovjek ovoga umrta. Na ovo su učenjaci odgovorili pa kažu ovo je poseban hal. Opet, poslanik sam sjedio sa svojoj kući, ulazi jedan, pa ulazi drugi, pa ulazi treći. Pa kada je ušao Osman, pokrio. Pa kada je upitan, kaže, za se stidim čovjeka. Znači, kod dvojice nije pokrio. Postoje li mogućnost da, da je to primijetio nakon toga? Postoji mogućnost da primijetio te kada je Osman ušao, kaže, da ne pokrije kada... No, međutim, uglavnom se spominje kao argument da je dozvoljeno otkrišta stegna. No, međutim, ima jedna predaja kod muslima, u njoj se kaže, pa je bilo otkriveno ili njegovo stegno, ili potkoljenica. Ravija sumnja šta je. Da jedno je, ja drugo je. Pa kažu, pa pogledajte, ima, iako u nekim predajama se ne navodi, znači nema te sumnje. Pa je ovaj Pa su, znači, učenjaci na takav način odgovorili na ovaj hadis. Ima hadis a, koji je dajiv, da je poslanik sa osam jedne prilike, da je urežena hijjama ovdje na kuku. To što je imao jednu bolest. To je bolest, a, bolest, a, jeli, ob, a, jeli, vaseb, vaseb, a, ili vaseb. A to je kada a, boli čovjeka, nije slomljen ništa. Znači, bol nije lom, nije ništa. Nego jednostavno, znači, tu je učinio šta i hijjam. Pa kažu, to je dokaz da šta da stegno nije avret. Pa kažu učenjaci, to je radi liječenja, tako. Kada pitanje liječenje, tada čovjek može otkriti ono što je nužno da se jedno kod krijepte učenje Allahu alem, ovdje imamo dvije skupine uleme, dvije skupine ovaj argumenta ispravnije mišljenje da je ovaj da je stegno da je abret da je abret kako ćemo odgovoriti na hadise ove koje ispravljaju da je poslanik sa odgutivao kažemo to je poslanik sa svemu radi u određenim situacijama i tu imamo da se suprostavlja dijelo govoru Je tako? Imamo razliku ime čega dijela i govoru. Pa kada bude govor u suprotnosti sa dijelom, u pravilu, u, u sulfika, je tako? Kada se suprostave riječi i dijelo, onda se daje prednost čemu? Riječima. Jer su riječi jer su riječi naredbe ili zabrane ili propisi koji se tiču ummeta. U redu. Poslanik sa osame kaže ovako ona me ashabu kaže. Kad je došao u Medinu, pa našao bi mu žena puno, kaže, ihtar arban wa fariq sa'irahun. Kaže, izaberi sebi četiri. Izaberi četiri, a ostale pusti. A on sa osam imao devet. Dobro. Kako si rekao Allah posljedno da mi je četiri, a ti imaš devet? Pa imamo suprostavljanje čega? Riječima i djelom. Pa dje, rije, dijela poslanika sa koje čini može biti šta? Da vrijedi striktno za njega. A riječi, to vrijedi za cijeli umet. Za sve ljude. Pa se daje prednost riječima nad nad dijelom ako se suprostavljaju, a ne mogu se pomiriti. Pa to je jako bitno. Suprostavljaju se, a nema mogućnosti čega? Pomirenja. No, međutim, jedan dio u Leme otišao ovdje, pa je pomirivao. Kažu, mi možemo pomiriti. To je dobro, Ibn Kajim i Šeha Albanije teže o tom mišljenju. Kažu, kako ćemo pomiriti? Kažemo, imaju dvije vrste avrata. Ima avret, onaj teški, pravi avret, ima avret koji je blaži. Pa prednje i zadnje stidno mjesto, znači, otvori su šta? Teška, ovaj, velika stidna mjesta koja se moraju pokrivati nužno, a stegno, to je manji avret. Pa tako ako se ponekad otkrije ne smeta, ali se u osnovi smatra čin. Avret. Pa se pokušao znači da pomiri ove ovaj argumente. Međutim, ovo pomirenje, ovaj, možda je malo ovaj, izvještačeno. Ako smijemo tako kazne, želeći da, ili, Bože, sad čovjek osudi ulemu, koja je tako, nego, znači, teško je pomirenje. Ja je avret, ja nije avret. Jer ga je otkrit haram, onda moramo se pokazati da je, da je, da je, da je da je, da je to da otkrivanje toga mekru. Ali poslanik kako nije činio haram, tako nije činio šta ni. Ni mekru. Nego to su bile posebne situacije, a poslanik je poslanik zabranio ili otkrivanje, tako da je preče i bolje i čišće za čovjeka da ne otkriva, znači, avret. Odnosno da ne otkriva ili šta. Stegu. Šta je lijepo čovjeku da da kako odjeću da oblači. Budući da je ovaj, da bi počeli sa jednim dijelom, a nećemo sve zvršiti, ćemo što nas goti za naše narodno predavanje.